Восьмое. Всегда ищите потенциальных клиентов. If you've been in sales for more than one minute, если вы работаете в продажах дольше, чем одну минуту, you know this is an important part of your job. Вы знаете, что это одна из важных функций в вашей работе. Here's the question, though. Но вот вопрос. How are you looking? Как вы их ищете? And where are you looking? И где вы их ищете? Most sales trainers. Большинство тренеров по продажам. Most of the sales experts. Большинство экспертов по продажам. Heck, even most sales directors. Даже большинство директоров по продажам. For decades have been teaching their people about this wrong. Десятилетиями учили своих людей не тому Here's what I'm talking about. Вот о чем я говорю. Don't go out and cold call. Не надо делать холодные звонки. And you don't have to run the numbers. И не надо играть с цифрами. You want to look for warm prospects. Вы должны искать теплых потенциальных клиентов. And you want to run the warm numbers. И работать с нужными цифрами. My gosh, when I was first in sales. Боже, когда я только начал заниматься продажами. I wasted so much time. Я тратил столько времени. Calling through phone books. Звоня по телефонным справочникам. Calling to people I didn't know. Звоня людям, которых я не знаю. Interrupt interrupting their day, вторгаясь в их день, getting tons of negativity. получая тонны негатива. Now I do it differently. Теперь я делаю все иначе. I go where my target is. Я иду туда, где мои потенциальные клиенты. I go to the exhibitions they go to. Я посещаю те же выставки. I go to the conferences they go to. Те же конференции. I also talk to my customers. Я также общаюсь с моими клиентами. See if they won't help sell for me. Если они хотят помочь, они помогут мне продать за меня. See if they won't hook me up with people that are like them. Они могут связать меня с людьми похожими на них. And of course, as we've already said. И конечно, как мы уже говорили. We're only only focusing on the decision makers. Мы концентрируемся только на тех, кто принимает ключевые решения. Yes, you've got to look for new customers all the time. Да, вы постоянно должны искать новых клиентов. And you can never stop. И нельзя останавливаться. And it's very, very good that you collect business cards with a vengeance. И очень хорошо собирать визитные карточки, как будто это что-то ценное. You want to meet as many new people as you possibly can. Вы должны встретиться с максимальным количеством новых людей. But think about it. Но задумайтесь об этом. How you can prospect. Как вы можете искать потенциальных клиентов and meet customers that are warm, делать из потенциальных клиентов теплых клиентов instead of wasting time with the cold. вместо того, чтобы тратить время с холодными клиентами.